Jose Azurmendi, filosofia irakasle katedradunak, plazaratu berri baitu historia arraza nazioa izenburupeko liburua. Liburu honetan, egileak eh, nazioaren kontzeptu frantses eta alemana kontraiartzen direnean, kontzeptu frantses horren aitatzat hartzen den Ernest Renanen obra eta ibilbide osoa ditu aztertu baita, emeretzi mendean Frantziako bestein bat autore ere nazioa arraza historia gaiak landu zituztenak hain zuzen. Honen inguruko argibide gehiago bilduko ditugu gaur, eh, Jose Azurmen direkin mintzatuko baikara, kaixo egunon? Egunon, dizuela. E, nazionalismoaren inguruko topikoak usatu eta jakitate gehiago zaurnartzeko sedez eh, atera duzu liburua? Bai, begira, eh, batez ere egualdetik pentsatu zidatzita dago, zerenta egualdean baditugu eztabaida batzuk nazio kontzeptuaren inguruan, nolabait labur estatuaren nazio kontzeptua eta estatuaren aldekoek defendatzen dutena da beraiek nazioaren kontzeptu frantsesa deitzen dutena. Eta horren aurka, bueno, nazioaren kontzeptu frantsesa izango litzateke demokratikoa, liberala, naizkotasunean oinarritua, beraz e, e, ez da ez, da eta alderantzizkoa izango litzateke alemana, hau dago hizkuntzan, tradizioan, arrazan oinarritua eta bar, eta beraz arrazista da, irrazionala da, erromantikoa da eta bar eta bar. Dago dikotomia simplista bat. E, <clears throat> hortik abiatzen baldin bagara, estatuaren nazionalismoa, espainola izan edo frantzesa, beti hona da, eta estatu hori kuestionatzen duten, askatasuna bilatzen duten, nazio txikiagoen nazionalismoa, bretoniak izan, euskaldunak, oksitanoak, eta abar, ba hori beti arrazista da, erromantikoa da, eta abar, eta abar. Eta abar. Bueno, dikotomia horren zorrera, Mila sortzien eta irurogita amarreko gerra franko-prusiarrean e, eh, nolabait kokatzen da e, ez da guztizigia, baina hor kokatzen da historikoki. Eta batez ere, renanen itzaldian zer da nazioa, eta testu txiki hori, zer da nazioa hori, e, dago frantzian, nolabait e, ideologia nazional frantzesaren oinarrizko testu, totrina txikia bezala hartuta dago, eta Espainia partean ere hori erabiltzen da beti testu oinarrizko bezala, nazioaren kontzeptu liberal horrentzat. Bueno, nik hori eh, polemika baten erdian sortua da, hain zuzen Alsazia alemana da edo frantsesa da, eztabaidaren Alsaziak e, alemanez hitz egiten du, baina frantziarekin egon nahi luke eta beraz nahia eta hizkuntza eta e, kontra ziren. Eta beraz, eh, polemikaren erdian beti Alsaziaren arazoa egonda, zorrerako momentuan esan nahi dut. nik polemika guzti hori Alsaziaren eta Lorrenaren inguruan garatu den eztabaida guzti hori eta horko autore guztiak sistematikoki aztertu ditut, irakurri ditut, eta batez ere frantsesek polemika horretan egin dituzten falsifikazioak agerian jarri ditut. Ze, beraiek aleman bezala aurkezten dutena, ez da inungo autore alemanetan aurkitzen. Eta alderantziz, beraiek tesi frantses bezala defendatzen dutena, bakar bakarrik momentu horretan defendatzen dute. Ze, beraiek daukatenean zaboia integratzen dutenean esate baterako, edo e, integratu asimilatzen dutenean, ba beste argumentu batzuk erabiltzen dituzte. Orduan beraiek ere esaten dute eske zaboiarrak frantsesak dira hizkuntza eta hori. Beraz tesi alemana erabiltzen dute frantziaren aldera. Beraz badago badago ez konzeptuen, baizik e, oportunismoaren erabilera politiko bat, nazioaren konzeptuaren inguruan oso frantsesa dena. Mhm. E, errepaso historiko bat eh, egiten duzu nazioaren kontzeptuaren eh, garapenaz, emintzo zara? Bai, eh, nazioaren, bueno, nazioaren konzeptua ja agertzen da nahi baduzu autore grekoetan, okerrez banago tazito da ja, lehenengo definizioa eman duena. Baina, klaro, nazioaren kontzeptuak importantzia e, ernazimentutik, humanismotik aurrera hartzen du, Europa guztian, Frantzian gehiago, bodenekin azten hasi eta jarraitzen du dibelaeren hizkuntzaren apologiak eta fin, guztioetatik aurrera dijoa, gero Frantziarako iraultzaren inguruan batez ere nazioak hartzen du esanaia handi bat, eta esanaia aldatu egiten du. Ze nazioa, ordura arte, nazioak genenok, Euskaldunak, Bretoniak, Oksitanoak, utzi egiten dute nazioak izatea, horregatik frantzesek hitz bat asmatu behar izan dute etnia, nazioa esan nahi duena, baino grekoz, beste zerrez, beraz nazio etnikoa da, vamos, disparate linguistiko bat da, nazio etnikoa hitz egitea. Baina berezkuntza hori frantzesek batez ere behar zute, ze nazioa identifikatu dute estatuarekin, Gaur Frantzian gauza kurioso bat eh, ikus liteke, eta da, frantzesek ez dute inoiz estatuaz hitz egiten, estatu frantzesaz. Ze estatua identifikatzen dute nolabait dominazioarekin eta baizik beti nazioaz hitz egiten dute. Eta nazioa beti sentido positiboan e, erabiltzen dute. Baina hori hizkuntza frantsesaren oso, oso karakteristikoa da, ez da beste. Gauza berdintzu bat ari zaizue gertatzen iparraldetik gora komunitarismo konzeptuarekin e, filosofo aleman bati irakurri berri diot, ez duela ulertzen, zergatik frantsesek terminoak hartzen dituzten inglesetik, norteamerikako inglesetik, baino gero beste erabilera batean erabiltzeko. Ze frantzian bihurtu dute komunitarismoa, norteamerikan ez den zerbait, total. Eta eman diote, zentzu negatibo bat, norteamerikan hain zutzen, zentzu demokratiko eta kasi libertario bat daukan zerbaiti. Eta frantzian gaur komunitarista izatea horrore bat da, baina hori frantzesek inventatu duzuen gauza bat da, kun perdon. Eta horrelako gauzak egin, ditu, egin dira frantzian baita nazio konzeptuarekin eta abar. E, aipuen gainetik e, bapuntak atera dizkiozu ez da? E, aipuak e, irakur daitezke, gainean e, zuk e, idatzi duzu, eta horre ere diozu hizkuntzarekin dagoen e, ez e, arazoa. Bai, Frantzian batez ere, Frantziakrekin gertatzen da, bere nazioaren kontzeptu frantzesa omen den horren arabera, ez da hizkuntza bat importantea nazioa egiteko, ez zitzaien interesatzen, ze alzazian alemanez mintzo ziren, baina nahi zuten frantziako nazio izan zedin. Beraz, esan dute, ez da hizkuntza bat nazioa egiten duena, baina gero ez dago Europa nazio bat, Frantziak aina bere hizkuntza inpozatu duenek beste guztiei. Beraz, nazioak ez du egiten estatua, e, barkatu hizkuntzak ez du egiten estatua, baina estatuak egiten du hizkuntza eta imposizioz, hain zuzen. Hori, ere, frantziako karakteristika bat da. Gauza bat esan eta beste bat egin. Nola baite, eh, nazionalismo frantzesaren eh, arriskoaz egiten duza osnarketa? Ambiguitateaz. Esango nuke, nazionalismo frantzesa, eh, beste nazionalismo guztiak bezala, ambiguitatez josita dago, Eta batez ere, kasi ambiguitate gutxiagorekin, nazionalismo frantzesak bere buruaz egiten duen erabilera, logon nazion, arrokeri askoa eta guzti hori, e, ambiguitate gutxi du. Benetan, nazionalismo frantzesa izan da, gero, Europan egun diren nazionalismo itxuzienen eta gaiztoenen eredua, historikoki horrela gertatu da, eta Hitler renan irakurlea izan zen, ez da, astu hori, eta beti izaten da e, Hitler arrazista gaiztoa zen, evidentemente. Eta Renan ez, Renan demokrata bat eta liberal bat zen, baina Renan arrasista garbi-garbia da goitu beraino. Hori eskutatu egiten da. Mhm. Eta hain zuzen, e, Hitlerrek juduena eta eh, aurka esan dituen gauzarik itxuzienak Renani hartuak zituen. Mhm. Hau ez todorofena da, ez da nerea. Oilarraren ikurraz ere, Bai. Mintzo zara. Bai, bueno, frantziak eukidu, hain zuzen, arrazaren problema bat, eta da, e, bi arrazaren arazoa, hortaz, klaro, orain haztu egin nahi da hori, baina arazoa luzea izan da, mendeetan ez da da, eta da, e, galia zen, Cesarrek okupatu duen Frantzia galia zen, eta beraz, han nazio diferenteak zeudela, esaten du espreski, zeak, e, Cesarrek esaten du. Eta inoiz ez ditu akitaniarrak eta galiarrak nahaztu, esate baterako. Eta mm, geroago sartu dira gaur Frantzia esaten dugun horretan Frankoak, alegia Germania artribu bat sartu da. E, eta o, nagusitu da menderatu ditu beraz galiarrak zirenak edo erromatarrak zirenak esan liteke, ja ze romanizatuak zeuden ordurako. Eta Frantziak eduki du Nagusi kasta edo nagusi herri bat aristokrazia guztia zena eta erregearen familia eta zirenak eta horiek frankoak ziren alegia germaniarrak ziren eta zeukan arraza bat nagusien arraza eta menpekoen arraza bat galiarra zena eta horri horrelak jarraitu du frantziako irautzara arte eta horregatik da irautza azpikoz gora ipini ditu frankoak menderatu ditu edo desterratu ditu eta galiarrak e, nagusitu dira Eta beraz, hori da irautzaren eh, esplikazioetako bat, beraiek egin dutena, eh? ez nik frantzesek berek edo frantzes askok horrela segulertu du. Ez baterako beti aipatzen den ziei ezen, hori, beste autore bat zer da nazio bat, zer da irugarren klasea, leti hori da, hori dauka bere testu famatua, eta hori da. Irugarren estatu hori da, galiarren estatua, nagusitu dena, eta handik aurrera, hain zuzen, simboloen mundu guzia ere aldatu da. Eta orduan oiarra, alegia galo bat, gailo bat, oiar bat, bihurtu da nazional simbolo eta udaletxe guztietan dago eta parlamentuan dago, frantzian, han, fra, parlamentuko hori oso polita da, asamblea nazionalekoa, ze, eh, arrano bat ematen du benetan arro-arroa ah, eta benetan, benetan nazionalismo frantzesaren eh, irudi egoki bat da, eta bar. Eta hori daukazute orain frantziako, bueno, rugby ekipoan, deporte guztietan, udaletxeetan, hilerri eba eta hori. Eta, eta ez da esaten, eta edo eskutatu egiten da, hori arraza galiarraren simboloa dela, beraz, simbolo arrazista bat, ah, eta parentesi artean. Nik uste dut Frantzia dela Europa guztian eta behar bada munduan, bere himno nazionalean, ere zerki nazionalean, aluzio rasistak dauzkanak. Ze, odol impuruaren eta guzti hori, hoiek germaniarrak ziren. Hain zuzen galiarrek, orain, odol impuru germaniarreko jendeak garaitu dituzte azkenean. Mhm. Eta beraz, zuen marzeleza, oraindik ere tintea rasistaz eh, dihoa. Mhm hau ere izkutatu egiten da, eta gero askotan irakurri dut, hori ez dela egia, eta abar hori, e, odol impuro hori, e, jende pobrearen eta langilearen, eta hain zuzen nobleek, mespretsatzen zuten jendeen odola, esan nahi duena, eta hori e, tontokeria bat da. Hori, frantziako irautzaren garaian aski testu badago, eta hori estudiatuta dago, ez naiz momentuan gogoratzen liburua, baina liburu lodi bat dago hain zuzen, aristokrazia bi arrazen da eztabaida burtiotaz e, badago, belgiar batena, da liburua, frantsesez irakurriteke, em, Eta han erakusten du nola da, odol impuroaren epazarte hori e, iraultzaren garaiko autore gehiagotan ere aurkitzen den eta esan nahi garbi garbiarrekin e, eh, batez ere austriarrak esan nahi ziren. Ze garai hartan Frantziaren etxai handia ez ziren Alemaniako estatu txiki hauek, baizik Austria, ze imperio bat zen baita ere. Beraz, Austriar, baina beti ere Germaniarrak, esan nahi ziren. Beraz, arrazismo frantzesak historia oso luzea dauka eta oso gloriosoa dauka. Ba, liburuarekin geratzen gara ez dizu galdetu baina e, dokumentazio lan izugarri askatzen du guzti honek, urtetako lana izan da. Gero nola egituratu duzu guzti hori, bildu duzun material guzti hori liburuan e, arazorik handiena hori izan dut nola egituratu hainbeste material, ze sartu nahi nituen, esan bezala liburua egualderako zegoen batez ere pentsatua, eta beraz sartu nahi nuen ez bakarrik frantzesek zer idatzi duten alemanen aurka, edo alderantziz alemanek frantzesen aurka, gara horretan, baizik e, polemika guzti hori nola ikusi izan den, kopiatu eta jarraitu izan den egoaldean, eta beraz, barrenan aipatzen dut, baino gero ortega igazet, eta Jose Antonio Primo de Rivera, hau falange espainoleko e, sortzailea zen, eta beraz, Lan handia eman dit egituratzeak, ze material asko asko neukan, material asko gelditu da oraindik erabili gabe, eta, bueno, nolabait sartu behar nituel auzten nituenak sartzeko e, eskema oso zabal bat e, egin dut horregatik atera da baita liburuain lodia Ba guzti geratzen gara Jose ezakitz zure bai gehiago geitu nahiko zenuken Ez eskerrik asko bakarrik eta agur bat iparraldeari e, ni oraindik Frankoren garaietakoa naiz eta oso gogoan dut iparraldean zenbait laguntza aurkitu genuen E, ez bakarrik ieslariek, baizik edo zein bilera egiteko, UEU e egiteko, denerako, orduan behar bada beharra ere gehiago genuelako, e, harreman asko genuen e, iparraldeko jendearekin, eta ni neu, Donapaleuko Frantziskanoekin anegon izan nintzen, eta manez erdo zain zirekin bereziki, asko lagundu zigulako. Beraz, mila esker. Bai, zure, mila esker. Nik ez dut kemenik, itxasora partitzeko Baina portura inguratzen naiz Hora indik ere Urrutira bidaian Abiatzen direnei begiratzera Urrutira bidaian abiatzen direnei begiratzea Txikota talotze, edo askatzen laguntzen diet Txikota lotzen edo askatzen laguntzen diet Tarri garria egiten zait Hene beste batzuk abiatzea Tareago inor handik onaino arribatzea. Bultzatzen dituen Indar misterio Bultzatzen dituen Indar misterio indar misteriotsua bultzatzen dituen indar misteriotsua oroitu nahi Nik jada ez dut kemenik Itxasora partitzeko Baina portura inguratzen naiz Oraindik ere Urrutira bidaian Abiatzen direnei begiratzera urrutira bidaian abiatzen direnei begiratzera. Bauntar arte iritsi gara gaurkoan entzule. Gure kultura tala untan bururatuko dugu eta gaurkoan Agustin Alkaten eh, pieza honekin agurtuko dugu gure emankizuna. Gaur berean Elkar Estudio Asesioak izenburupeko bilduma aurkeztu berri baitute. Ez dakit goguan duzuen, baina maiatzen eta hurrian, amaika telebistaren partaidetzarekin Elkar Estudioan egin ziren zuzeneko kontzertu berezi batzu. Bertan, bederatzi talde do musikarik parte hartu izan zuten eta horietako bat Agustin Alkat izan zen. Ba, bere berri izango dugu eta biharkoan zetasun gehiago bilduko ditugu guzti hontaz. Ba, izan ongi entzude, nahi duzun arte, aio. Beraz asmo betez diotenez Behar zuten elgar back. so sweet to me. my darlingness Isan, alas, isan. Bidea hartzen du da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki bai, edo bai. Baina bai, bai, bai, bai, bai, bai, izan naiz. Mm.